Urtarrilak amalau ditu gaurko honetan, astelena da eta hau berrion albistegia duzu, berriozari irratiaren albiste emankizuna. Asteburuko albiste tristetako bat, Feliz Garrido Segovia berrizartarra hil zen larun batean. Anasaps, buru osasunerako nafar elkarteko presidente izan zen Garrido eta irurogeita mabost urterekin zenduzen larun batean. Buruko gaitzak dituzten pertsonen autonomia pertsonala eta soziala hobetzeko eta lagunoien integrazioa lortzeko lan eskerga egin zuen bere bizi osoan zehar eta horrigatik sarri gurengo errehabilitazio psikosozialerako zentroak bere izena darama. Elkartasuna bere senide eta lagun guziei. Murphy. banka etikoari buruzko itzaldia antolatu dute. Berriozarko Ateneo izeneko ausnarketa eztabaidarako taldeak beste itzaldi bat antolatu du gure herrian fiarek sustatutako banka etikoa izanen da itzaldi horren ardatzen nagusi eta Carlos Rey arituko da izlari lanetan. Itzordua kulturgunean izanen da elduden ez aste honetako barkatu asteazkenean urtarrilak amasei arratsaldeko zazpietan. Kultur itxorduakin jarraituz, enklabe taldeak kontzertua eramanen du, emanen du, Los Cubas elkartean. Hala da, e, datorren ostiralean izanen da hori, hilak hortzi gaueko amaikater aurrera kontzertua Los Cubasen egoitzan izanen da, eta sarrera librea eta doakoa. Motxila hogeita bat taldeari buruzko erakusketa zabalduko dute gaur kulturgunean. Motxila hogeita bat musika taldea Down sindromedun gaztek eta zortzi voluntariok osatzen dute musika zaletasunak eta zailtasunak gainditzeko indarriak bultzatuta taldeari buruzko argazki erakusketa ikusgai izanen da gaurtik aurrera eta larun bater arte kulturgunean. Hain zuzen, egun horretan larun batean Motxila hogeita baten bideoklip berriaren aurkezpena eginen da entzunaretoan emanaldia arratsaldeko zazpietan hasiko da eta txartelen prezioa bi eurokoa izanen da. Eta kirol aktualitateari bidea emanen diogu orain futbol albisteekin San Cristobalek garaipena erdietzi zuen etxean mendiren kontra. Berrio zartarrek garaipena lortu zuten eh, urteko lehen partidan gehiago merezi izan zuen mendi taldearen aurka. Mendi jarri zen aurretik markagailua, baina San Cristobalek norgeiagoka berdintzea lortu zuen bigarren zatian eta garaipena poltsikoratu zuen luzapen minutuetan aurkako atezainaren lesio baten ondorioz azkenik bi eta bat berrio zartarrien alde. Eta berriozar futbol elkartearen eh, emaitzak ere aipagai izanen eh, ditugu. Gizonezkoan, gizonezkoen futbolari dagokionez, lehen regional mailako berriozarko taldea lezkairuren eh, kontra aritu zen, eta bi eta lau galdu egin zuen. Bigarren gazteak burladesen kontra, lau eta bi galdu egin zuten. Kadeteak A taldea salesianosen aurka aritu zen, huts eta sei irabazi zuten berriozartarrik be taldeak salesianos kontra ere bai eta iruna Iruna berdin duzuten eta aurreak A taldea baztanen eh, kontra jokatu zuen Elizondon huts eta bat eh, irabazi zuten eh, gureek B taldekoek bidazarren kontra eta bat eta 3 beraz galdu zuten Emakumezkoen eh, futbolarekin jarraituko dugu, erregional mailako emakumezkoen eh, taldea, izarriaren aurka lehiatu zen eta banakako berdinketa lortu zuten. Emakumezko sortziko futbol taldeak eh, zeberriaren kontra, berriozaren jokatu zuten, bi sortzi galdu zuten. Eta zortziko futbolarekin jarraituz, baina gizonezkoen eh, kategorietan eh, A taldea itaroaren aurka jokatu zuen, e, eh, uarten eta galdu egin zuten irutabi. B taldeak irabazi zuen amar eta bat lezkairoren kontra. Eta Z taldea Santo Tomasren kontra aritu zen, berrio zarrien eta amasei eta bat irabazi egin zuten. D taldeak ere irabazi egin zuen bat eta lau beriainen kontra. Eta gure errepasoarekin amaitzeko futbito norgeiago kaka aipatuko. ditugu berriozar ta kirol esporten kontra jokatu zuen orko eta galdu egin zuen. Gogoratu behar dugu betaldeak atxeden aldia zuela. Berriozar zek ardoiren kontra jokatu zuen eta hauek galdu egin zuten ere. D taldeak irabazi zuen San Zerninen kontra. E taldea Elorriren aurka irabazi egin zuen. F taldea galdu zuen Gazte Berriaken kontra. G taldea Gazte Berriaken kontra ere eta galdu egin zuen. H taldeak Gazte Berriaken kontra ere bai eta irabazi zuen. Eta I taldeak H den izan zuen asteburu honetan. J. taldeak galdu zuen mendillorriren kontra. Eta K taldea sanduzelairen eh, kontra irabazi egin zuen. L taldeak agoitzen kontra galdu zuen. Tiraba Kirol aktualitatearen eh, ostean eh, gure kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi da. Eta astelenetan berri egunkaririk ez dugunez, diario de noticiasekin eh, hasiko dugu gure gaurko errepasoa. Iñaki Gil, ASFI enpresako zuzendariari egindako elkarrizketa bat du izpide diario de notiziasek, hori du beraz, Bere lerriburu nagusia asfik fakturak ordaindu gabe utzi dituenik faltsua da hori da Iñaki Gilek dioena. Badira beste kontu batzuk, beste albiste garrantzitsu batzuk. Nafarroako parlamentua gaur bueltatuko da jardunera. Ez egon kortasun foko batekin hauteskundeen aurrera penaren itzala. Bestelako kontuen eh, artean hause arretaz gidatzeko gomendioa luzatu du Nafarroako gobernuak bosteun metrotik gora elurteak izatearen arriskuaren aurrean eta bukatzeko e, ba, azken aldian zer handia eman duen eta emango duen beste kontu bat Nafarroako kutsaren bezero esklusiboentzako negozio batean parte hartzeagatik kritikak jaso ditu barzinak. Gara egunkaria hartuko dugu oraingoan eskuartean edo eskuartean e, baino ba, ordenagailuaren pantailan hause da lerriburu nagusiena edizio digitalean EH Bildu kontsentsuak sustatu ditu Bilboko manifestazio herrialdoiaren ostean baina badira beste albiste batzuk eta Nafarroarekin lotura zuzena daukatenen artean hause UPNen birautatu da izateko aukera sendotu du barzinak Nafarroako kutsako susmoen artean bestelako kontuen artean eguraldiaz ere e, mintzo da gara alerta horia piztu dute euri jasa eta elurteengatik 600 metrotik gora eta bukatzeko ekonomia lansari extra eta Nafarroako kutxa eztabaidagai berriz ere gaur Nafarroako legebiltzarrean Bukatzeko diario de Navarra hartuko dugu eta hause lerroburu nagusia funtzionarioen extra eta Nafarroako kutsa parlamentura itzuliko dira. Gaur bestelako albisteak ere badakartza irurogeita iru urteko jubilazio voluntarioa bertan bera usteak 2000 bosteun Nafar biztanleri eraginen die. Eta parlamentuari begira ere jarri da Nafarroako ba, egunkaririk salduena parlamentua arraza intentsiboen aurka erronkari jatorri izendapenean bukatzeko, ba loteria eta zozketa kontuak kirunean emandako hogeita mabikakotx lau milioiak loteria primitiboaren historian emandako saririk handiena hori izanen da Nafarroan emandako saririk handiena Tirata eguneko egunkarien errepasoaren eh, ostean eguraldiari buruz hitz egiteko ordua iritsi zaigu. negua badirudi gainera erori zaigula ba patean, e, ba, eguraldi traketxa daukagulako ordu hauetan, oraintxe bertan gradu bakarreko temperatura markatzen du gure termometroak eta merkurioa ez da sobera igoko, ba, gaurkoa honetan e, temperatura maksimoak lau bost graduren bueltan ibiliko baitira. Euria eta elur pixka bat ere bota lezake gaur egunean zehar. Tira ba, hause izan da dena, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari irriatiaren sintonian edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten. Música